m-am înșelat, Credând că tu mă poți iubi cu adevărat, Și-am pus speranța-n toate în ochii tăi senii. Azi e în zadar, să sfarm în mine al dragostei mărgăritar, Și te implor cumplitul un dor să mi-l Minte-mă și spune-mi vorbe dragi, Cuvinte dulci în nopți cu cerul de smarald, Strecoară în suflet un surâsul tău cald, În el se-mi scald tot amarul. Minte-mă cu ochii tăi cei faci, Cu gura ta de foc cu râsul cristalin, Coboară asupra mea un zâmbet calin, Lui să-i închine torul tău vreau ca să-mi suri în clipe de veție, iubire pe vecie, e tot ce vreau să-mi dai. Iluditul tulci, speranțe înșelătoare, iubire îmbătătoare, ca nopțile de mai. Minte-mă că știi cât te iubesc, și cât am plâns eu pentru ochii tăi nebuni, Hrănește-mi sufletul cu scumpe minciuni, Amărăciune se gonesc, deșertăciuni, Sunt toate în dragoste afară de minciuni, Parfumul lor suav e dulce elixir, Un jurământ făcut sub clar de lună e un lucru sfânt, și un suspin sub cer senin e un delir. Minte-mă și spune spune vorbe dragi, cuvinte dulci în nopți cu cerul de smaral, Trecoară în suflet un surâsul tău cald, în el se-mi scald tot amarul. Minte-mă cu ochii tăi cei vaci, cu ta de foc cu râsul cristalin. Coboară asupra mea un zâmbet calin, lui să-i închine dorul tău. Vreau ca să-mi juri în clipe de vecie, iubire pe vecie, e tot ce vreau să-mi dai. Iluzii speranțe înșelătoare, iubire îmbătătoare, ca nopțile de mai. Minte-mă că știi cât te iubesc, și cât am plâns eu pentru ochii tăi nebuni, Hrănește-mi sufletul cu scumpe minciuni, Amărăciune să gonești.